Hez de zelle de a match goud e mern Non ke, hat tra gwell ar meus d'or Blij ket evel droit dit Non, adreiz pep non ket an duri ar supporterien War est ket eus peseur bro e an trede og nehe Non, an er an a forz na bral gant zeez o Bon, an de houlen gant me eant, hez la o din Ya, zur, hen ez jonge ket me bar fout Hez de zelle deus a match goud e mern Non ket vat Tra gwell ar meus dober. ket e vel droad dit? Non, a dreiz pep tra, non ket wid an duri ar zuporterien. War ez ket eus peseurt bro e an trede og nehe? Non, An eron na forz na bra gant ze zo kero. Bon, an de houlen gant me yont, heiz la rodin. Ya zour hin eusus ke me barfout